vaikib linnukene ühes tuulega. uinub lillekene kaste kaisussa. eha punastades ööle annab suud. mälestus ja vaikus uinunud metsapuud. igatsedes ainult minu lauluke nagu mälestus kui vaikus sõuab kaugele